Երբ խոսում է պատմությունը, անհատները պետք է լռեն։ Աֆրա Բեն։ Ներկայացնում ենք պատմության խոսքը։ Հորեկավանը դեռևս վաղ միջնադարից հայտնի ուռեկան կամ հորեկան ավանն է, որտեղ գտնվում է համանուն վանքը եւ Գյուլիստանի Մելիք Բեգլարյանների ապարանքները։ Հորեկավանքի վանական համալիրից հյուսիս մոտ 100-150 մետր հեռավորության վրա տարածվում է Արցախի պալատական ճարտարապետության թերևս ամենալավ պահպանված հուշարձանը՝ Գյուլիստանի Մելիք Բեգլարյանների ապարանքը՝ մի շարք ուշագրավ կցակառույց, թաղակապ եւ բրգավոր շինություններով։ Ապարանքի շինարարական արձանագրությունը փորագրված է եղել Հյուսիսային եզրի Պարսպակից Սենյակի մուտքի ճակատակալի վրա, համաձայն որի 1727 թվականին կառուցված ապարանքը Մելիք Թամրազը նվիրել է պարոն Օհանին։ Մելիք Թամրազը Գյուլիստանում իշխել է 18-րդ դարի առաջին կեսին։ 1723-26 թվականների բազմաթիվ փաստաթղթերում Մելիք Թամրազը նաև Թամրազ Յուզբաշի, որպես Գյուլիստանի Մելիք եւ Արցախյան սղնախների հայ զինվորության նշանավոր հրամանատար, հանդես է գալիս ազգային ազատագրական պայքարի երևելի դեմքերի Եսայի Կաթողիկոսի, Մելիք Եգանի, Աբ รา համ Սպարապետի, Ավան Յուզբաշու եւ այլոց հետ։ Ուշագրավ է, որ նույն փաստաթղթերում այս անունների շարքում հաճախ է նշվում Տեր Օհան անունը, ով հավանաբար Գյուլիստանցի Մելիքների եւ Յուզբաշի զորապետերի անունների կողքին հիշվող Յոհան Յուզբաշին է, ով ըստ ամենայնի հորեկավանքի առաջնորդն էր։ Ինչպես շատ հոգևոր առաջնորդներ նա ազատագրական պայքարի ոգեշունչ մասնակից ու Զինուժի հայրապետերից մեկն էր։ Ապարանքի ավերակները վկայում են, որ այն հատակագծում ուղանկյուն կազմող պարիսպներով եւ դրանց անկյունները սնամեջ բոլորաձև բուրգերում ամրացված համակառույց է եղել։ Պարսպապատերին հպված դեպի ներքին բակ բացվող սենյակներով։ Նախասրահն ու սենյակները ապարանքի կառուցապատման հիմնական մասն են կազմել, ինչի մասին վկայում է շինարական արձանագրության արկայությունը եւ այն, որ դրանք պահպանվել են համեմատաբար ամբողջական կազմով։ Ուշագրավ է, որ ավերակներում այլ շինությունների հետքեր չեն նկատվում, բացի Բակի գրեթե կենտրոնում գտնվող փոքրիկ ու թաղակապ կիսագետնափոր տնակից, որն այժմ էլ ուխտատեղի է։ Հավանաբար սրա մասին նկատի ուներ Ռաֆին, երբ գրում էր ախորատան ստորերկրյա ներքնատների եւ զանազան ծածկոցների մասին։ Ապարանքի արևելյան չպահպանված թևը գտնվելով Դարավանդա հարթակի ամենաստորին մասում, ամենայն հավանականությամբ կառուցապատված չի եղել, ինչպես դրա համար ավելի նպաստավոր մյուս կողմերը։ Սա եւս ապացուցում է, որ ապարանքը հիմնականում պաշտպանական նշանակություն է ունեցել, որպես ամրացված հենագետ ու զորակայան, սղնախ, հսկելով Մելիքության արևելյան տափաստանամերձ սահմանները, միաժամանակ վտանգի պահերին ապահով ապաստան դառնալով գյուղի եւ շրջակայքի բնակչության համար։ Սրանով պետք է բացատրել նաեւ, որ շինությունը զուրկ է որևէ հարդարանքից, Բավականին հաստ պատերում նույնիսկ բացվածքների ու խոշերի եզրաշարվածքը կոպտատաշ է՝ ի տարբերություն համանման հուշարձանների։ Պետք է նշել սակայն, որ դարաշրջանի քաղաքական իրադրության հետ մեկտեղ այս հարցում պակաս կարևոր չէ ապարանքատեր մեր լիքի տնտեսական կարողությունն ու հզորությունը, ինչի լավագույն ապացույցը այստեղ գտնվող մյուս մելիքական ապարանքն է, կառուցված Հորեկավանքի բլրի Հյուսիսահայաց լանջի ստորի մասում։ Վանքի տարածքում ընդարձակ գերեզմանոցն է, որն ի սկզբանե եղել է Գյուլիստանի մելիքների տոհմական տապանատունը, Դրանցից հնագույնը Գուրիստանի Մելիք Բեգլարյան տոհմի հիմնադիր Մելիք Աբովի տապանաքարն է 1632 թվականությամբ։ Իսվանքի հյուսիս-արևելյան կողմում հյուրատունն է թաղակապ երկու կցակառույց շինություններով։ Հորեկավանն այժմ օկուպացված է։